Кніжевність у етеру. Почитоване слухаче, добрий день. Witajcie u emisiji Literatura u Eteru, kotru mesto na javi započnjeme zoz stihami naše nješkajšej hosci. I bula ja, Ahneta Bučkova. U duši zljati i radosci i žali pretkoh, prišnjita pisnja o ščescu. I verenje do toho sna. Чи то надія, чи приклятство – Хто то зо спредкох віорал пісню От бразди помлечно драгу розп'яту. І пред слунком, і пред гвіздами на коленах, Маць Божа, припні мі на душу піпіні і мотиля, може будь, будем верить, Же сам була у пісні. За каждий сон цверчка єден стих, за кажду бурю єден стих, за кажду любов єден стих, за кажде розчарування єден стих. Цо за прикляцтво, Маць Божа, повець, чи сом насправді була лєму пісні. Цо то поезія, дарунок від Бога чи прикляцтво, стекання від реальності чи намагання применити тоту реальність, прикрашити її, чи потреба виповесть своє чувства і голім на такий спосіб охабить за собою який шлід – Отим і о других темах бешедуємо нєшка зоз Агнету Бучкову Пабгаргайову. Вітайте у нашій емісії. Дякуємо. Ahneta narodzena u Mikloševcoh, ali žije u Novim Sade. Mikloševci koliska vašeg djetinstva, hoć zname že ste včas pošli zoznih i pretpostavljam že to še poznačelo i na vašoj tvorčosci. E, se nam malo o tih perših rokoh, mladih rokoh. E, Mikloševci, e, e, Buli i ostali za mnje jedan taki čudni son E, to teraz e, poznáte u, švito, u švetovej literatúri e, poezmu Južnej Ameriky takvolani magijski realizam. Tu marke z ljosa pripadaju njeznačne, ali uglavnim to pisatelje ktorih hasnuju práve do Žica od e, svojich predkoch, ktorí majú taký magijský e, jakýši charakter. Všetko toto som dožila u Mikloševcoch. Od chodzenia varvarov, varvari po, e, prek Mikolaja, prek pri Brancoch, prek pisanja pisanko ktorý isto svojo fajtova magija i to to co me počalo teraz, bar interesovat že na jaki sposob utkac do tvorčosti už, či to bude e, proza, či poezija, ali prave, prave to ti momenti zoz života toho valalu utka e, do literaturi. to bi bilo vracanje do toho djecinstva ktoré sam preprovadzela u Mikloševcoch. Dobro, kad spomename predkoh, tu možeme še zastanoviť na tej zbirki Spokuse zlopoljace še evo jedna od tih i Bulferko Bučko iz dohodujece še i tih davnih predkoh, ali kad evo ostanovime še na, hej, na, na rodičoh. Rodičo vašo buli parasti, tak. tak. Ali evo, otkalj i vi, jak poetesa i brat vaš, kotri poznati muzičar, e, otkalj to u, u familiji? E, e, otkalj to, spo, spomni se Ferka Bučka, to uglavnom postoji, to ta urjadova, E, istorija ktorá je zapisana gdje, u dajakih hronikoh. Međutim, postoji i e, coška coše pres usnu e, pripovedku prenošelo. Tot, ta tak, že Ferko Bučko bul jeden z perših še naseljeli u Mikloševcoh po tim pripovedanju starih. Nie dujemo u rjadove istoriji. E, ktorý e, še bol prisedel do Mikloševcoch i mal e, kupel falatok žemi i to na tim falatku žemi on bol i pohovani dok še nje napravil ruski temetov i še vše i nješka to ta žem u majetku Bučkovih. To isto je jedna taka interesantna pripovedka. A co še dotika rodičoh, e, ja mala bardzo interesantnog djeda ktorý nie bol uriadovo školovaný, on chodzel do, do školy, do višších e, školok, ale musel ohabiť svoju robotu pre zdravie. I on, e, to, to bol Dido Bučko, on, od njoho sam raz, povedzme, e, doznala i o vseleni, e, ukazoval mi mliječnu drahu, znal poj vizdoh ho hodzin i uglavnom on, on bol tot, ktorý unapriamoval. A rodiči e, i on bol tot, ktorý bar skrašnje špival, spominajú o ruski novini e, spomedzi dvoch vojnoh. E, oces nam, nažalj, žili u dosť takih skromnejších alebo chudobných časoch, tá otec znal hrať na ústnej harmoníky e, až i na hrebeniu nám znal hrať e, Hral do truby, takže toto e, muziku moj brat uglavnom i djeci ponašlidzovali po, po tej liniji. A mas bar zveljo čitala ona i teraz e, do pred rokom dva, dvoma bar zveljo čitala i učela nas to vše pripovetki bulo to. Perši knjižki co sam podostavala, to boli e, Grimovo, Grifovo, Skaski, e, Andersenovo. Ja na njih virosla. i veljoše pripovedalo i veljoše pripovedalo i a žio naših predkoh i otkad sme i jak takže bar zveljo e, som prave o tej neurjadove istoriji podoznavala od mojih rodiča mhm. e, Kad uh, e, od перші збірки поезії е, «Облак від Хілени», а й зараз начишлям і шицькі «Облак від Хілени» 73-го року, «Друга птиця у цмоті», 77-го «Позні роки», 84-й, далі 10-печаці хості, 89-го і «Спокуси злополя», 2006-го і остання «Осце і черешні» 2015-го. Keď Bešedujeme tu i jedna knjiška za djeci, Striberni motilj i drugi skaske. Skasku. Ali kad Bešedujeme o poeziji, eto, od peršej 73. do ostatnjej 2015. prešlo decak 40 roki. E, za človeka to ve, veljo. E, co še premenjalo u poeziji? Evo, tak, kad vi sama, Patrice, naj... Ja... Čast. ja peršu písňu objavila pred 51 rokom. V Loni bolo 50 roky. Mojom valalu. Mojom valalu, tak. To bola perša písňa, ktorú som objavila. Nebola som doma, bola som sama i думам, že to, bol, to, to bolo toto, ktoré me nahnalo e, da skeľo stvari. Samota, odzeljenost z jednej zajednici, ktorá mi po Jakošik i po prirodi i familija mi pripadala, ja ju nje mala. I uglavnom som bola e, človek, e, keď sam vedie i u cihosi. I dumam, že, že prave to ta cihos i to ta samota boli, boli toto, co me e, porušali, že bim uopšte počala pisac. Međutim, postojala išće jedna stvar – ja še nikde nie učela po-ruski. U Mikloševicah nije bilo, već sam pošla eh, do celkom inšako štretku, kudze še tak, a nje beše dovalo. E, Međutim, ja kad me rodiči na 10 roki poslali do Đakova, kad sam pošla z domu, oni me pretplaceli na ruske slovo. oni me pretplaceli na ruske slovo, takže ja bila u kontaktu i, na, i naučela sam, rodiči me naučeli pisac i čitac po ruski. Znači, že sam e, žila s tim jazikom paralelno, hoć urjadovo to nije bilo. Na fakultetu sam već dva semestri teljo to, to tirvalo. U Novim Sadze e, sam hodzela na prepodavanja i tako to, to, to Už bolo poznejšie, ale ja mala to kontinuitet od zecinstva. I to se koji oci Dobre, i od tih ranih zbirkoh do, od ostatnjih? E, uglavnim, uglavnim šitsko ostalo e, su, u sušnosti iste. Samota, cihos i coška, co ja nie ja, ale keď ho znam nikto zo teore, teoretičarov nejakých nemohol potolkovať, že co to, ktorý to impuls tedy, že by človek šednul i písal. Nemôžem potolkovať, ale mám to tu potrebu. Veljo razy teraz e, e, e, sem povie, že nejaké e, ljudze, e, bar sme okruženi s materializmom i ljudze patra prez e, coška materi, e, šitsko patra prez materialne nie, nie obracajući še povezme je tomu duhovnomu i mentalnomu u človekovi e, Dom, že poezija e, može pomohnuti i prinjes na hviljku, ja nje bešedujem o, o dajakim velikim ščesu, bešedujem ljem na hviljku može prinjes poezme jedno zadovoljstvo, ktoré e, človeka obnjeje. Už teraz ja dumam, že u moje poeziji jest, bez ohľadu co drugi pripovedaju, jest veljo smutku, smutku, a je smutku, ja se trudzim, že bi to smutok e, bol plemeniti i že bi on oplemenil mojom čitača. Eto to, co, e, co, co vjazane i bar mi žalj, že še kulturi teraz uopće zahodni e, mi drugi nje pozname. Hoće oni bar zveljo, okrem tej naše zahodne kulturi, bar zveljo išće kulturi postoja. E, že nepridáva preto, preto, že preto prihodzi i do agresii, i do všetkoho, pretože ľudze e, nemôžu možu na istotu plemenitost, o ktorej som bešedovala tá tahoč na chvíľku. Prez poeziu, prez poeziu na istotu plemenitosť a ne agresiju. Čime prepozna kosatka? Išće raše pojdem pokloniť s že by me prepoznali u svojich korenjoh že byše zvykli na odhuk mojho šerca i na pah mojih vlasoch. Voni vi bilja sni pod korenjami. Bilo bi dobre znac čio to korenji. Čiše medzi travu nje najde i korenj kosatki, belavej te metovskej kosatki. Či bude znac, že mojo talpi na žemi i mojo šerco durkalo čim ju prepozna. U hlibini žemi, u ktorej kto zna kelih milenijumoh vselenski prah, može buc inšaki poznanstva. Kto s kim i počim prepoznava. Pretoše mušim poklonjicko satki, že bi me prepoznala u svojim korenju. U živoce som až i privatno žila so človekom, ktorý bol u tej sféry. Môžeme spomnúť. Spomnúť to bol Đura ktorý, s ktorým sme preprovádzali veci ak 30 roky. Vjedno oni, von toto. Mi žili tot švet. Mi žili tot švet i nješka ke sebe podumam či bim osnova ist zrobela, zrobela bim, pretože to bar zvelja oplemenjelo duhovno, materijalno nje bi mi ženješka. Od pa poeziji še može A je uopće za a <laughs> e. nje uvekših e, civilizacijnih štrepkov, nje, mož, nje možu ljudze žizanje e, u, u takim, ali robiš jednostavno o, o potrebi i vi povest toto, co še čustvuje. a da kediš reagije u šitskim u živoce, da kediš uda ljepše, da kediš uda menje, da tak. E, on, nastavime, evo tak, jak keď sme už spomnuli, Đuro Paparhaja, znamo že on bol perši laureat premiji Aleksandra Duhnovića, keď še nje sprevedam 97. roku. ali ja. je teraz i o tim že i vi dobili to tu E, Co vam znači to to priznanje? Znači, povedzme, že to jaka, jaka to premija? E, tedi, tedi mi to bar, tedi mi veljo to značelo, Đurak je perši dosta barše radoval, i mnje značelo, značelo mi, e, značelo mi teljo, že povedzme to bolo e, eh, eh, prebrz emotivni i krasni hviljki, ktorý sigurno pokonje života nje zabudzem i ktorý sigurno jedni zo skraših e, eh, hviljko, ktorý som u živoce za to tiše i deša tiše iz roki dožila. E, samim tim, že polna sala sluha vašu poeziju. Prepolna velika sala. Že sluha toto, co vi utorice. torice. to mi je bila strahovito velika čest. Već kad išče to ta e, ista sala zašpivala mnoha elita, to mi već bilo išče vekše. Polne šerco. Je, je e, polne šerco. I to, to, to, to, co povedzme, ja, ja dostavala veljo na hradi. Medzi, e, nažalj, prepadlo u vojni, ja bila i nošitelj e, u Vojvodini dozeljovalo u Ramikovu Brankovo Branka Radičevića kola še da kedi na nahrada pečat e, Varošu Srimsko Karlovatsko Jabulano Šitelji poezme i te nagradi som dostala. Perša takže, ruská pisateľka, tak, ktorú tak, znám. Tak, tak, tak. Ali, ali to tebe o, o tim sigurno že Aleksandra Duhnovića bila najupečatljivša. A za nagradu še nje piše, nikto nje, nigda su mnje žerila že pretože še to pošvitko već i i a poezija, poezija ja išće vše verim. že še ljudze obraca go krasi, go krasi ni beše dojemljem o poeziji, beše dojem i o maljarstve i o muziki, že požadaju i da co krasne okrem, okrem toho, e, co e, veljo, veljo raz besmislove i co veljo raz im dušu nije oplemeni. Ljubela bim, ker bi generacije, ktori prihodza za nami, boli tako splemenitši. Mm, i že bi e, še obraceli prave gu tomu, co krasne u živoce, a nije britkomu, bo britkoho je zbar zveljo. E, dva ljubovi, poezije i muzika. Znam, že to tak. E, evo, jak mu, poznate se i jak tekstov u Špivankom, veli teksti na muziku položen vaš brat Julin. E, co za vas muzika? Muzika ja e, i nješka e, okrem že pišem i čitam bar zveljo, ja naspravdi u život se bar zveljo prečitala išćevše oč, očkodovani oči ja i višivam i robim ručni roboti I već e, to hviljki kad povedzme ja puščim e, muziku jako ja ljubim. Najčastejše e, to povedzme či Vivaldi, či Chopin, či da kedi sam raspoložena za Strausa. Tak, ali, ali sluham, sluham porjadnje i muziku e, po ruski, ljubim žridlovu muziku, bar e, i ljubim, ljubim i sluhac. Ušpjevali ste i sami pa kedy? Ha, ja, ja žila u takej familiji, u takej familiji som žila, gdje vareli, že ha teto ti nje špivaj. Bo oni, već som im hubela, oni bar stočno znali. A že toto najmenše ta znalo, že pohrišno. pivane. Dobro, co nje zavadzalo vam A nije, nije, ja, ja ljubela, ja, ja ljubela špivac i to co može być, powiedzmy, bardzo zople, isto oplemenjovalo mi za Đurom, kje sme tak dakle zaputovali, ja bo zato sme u auto šezeli i špivali u putovanju. E, Tako od, od vihodnjarskih, pre, ukrajinskih, veljkoruskih, e, bo sme obidvojo e, nahinali gu boli taki časi, že sme boli obrazovani na rosijske literaturi, jednostavno taki časi boli. I takže sme i to tu muziku e, veľo sluhali. Keď spom, spomnuli ste už i rosijsku literaturu, a predpostavljam, že jak rosijski filolog, se e, odhovani odchovani e, literaturno na tim, ali e, išće možete nam vidjeli kto vaš bi bol književni uzor, više priklad. Ja možem jednu anegdotu, to Tamaš kad pisal, o mnje prikaz, u hranjenje nje znam knjiške, ani nje, značne. Ta napisao, že pišem pod plivom Ani Ahmatovej i Marini Cvetajevej. a e, z ohľadom, že e, Marina Cvetajeva tedy še uopšte, ja, za, ja za nju nikda ani nije čula. No to sam mu već podzekovala, že spravdi dzekujem, že, že mi otkril jednu poetesu za ktoru ja pretim nije čula. On, a on havaril, že ja pišem pod jej plivom. E, bešedovali izmeže. To je jednostavno bol taki čas i to e, e, treba velji životi, velji životi treba spatrac zos časov u ktorih še žilo. To bolo tak. Ali ja ni možem poveže, ja bar s pod plivom že ja pisala pod plivom tých rosijských písateľov, alebo tebi to boli sovjetski. Jesenina som znala na pamet, obidvoje sme znali. U originálu, rozumieš, hej. Ale toto, ale ja dúmam, že e, e, oni neplivovali plivovali na mne. Čitala ja e, i drugih písateľov, i e, da e, Vojvodina bola barc interesantni štredok, pretože bolo bar zveljo e, narodnosi pojme, bar dobru poeziju mali Rumunje, meštujemo moje generacije, a to generacija 70 u našej ruske literaturi, to bol Mihal Ramač, Julin Tamaš, Ljubo Sopka i ja tak nazrahovali, že to generacija 70 da kedi še to tak zelja. No, tad, e, to ti generaciji, generaciji poezme pri Rumunov boli strahovito e, dobra poezija. Slovaci mali dobru poeziju. Mi še mali na hodu spatrat jedni na drugih, pretože sme bar zveljo i komunikovali međusobno. Takže e, ja njemu utorim, že sigurno že plivovali i drugi pisatelji za Boha. I e, kad se čitalo da, da tak. A Nežka, u hlavným e, e, tak aj v rokoch e, ľubím e, túto latinoamerickú literatúru, ktorú, ktorú som spomla. Išče e, vše ljubim čitati i prave teraz sa jedan, e, zno, že oznova prečitam, a prečitamo znova i Markesa, prekrasne. Međutim, e, e, čitam i jednog francuza, ktorý po pochodzenju e, z Rusiji, Andrej Makin, ktorý ima isto barz, barz dobru literaturu, proza, robiše o prozi, o romanoh. francuski testament mi bi to povedli po Keše preložilo, a nije znam u originalu na francuskim, ali on piše na francuskim, žije u, francu, u francuski, ali, ali opisuje e, pozmet, e, bardzo interesantni i podiji i zapojedne stvari takih, ktorý mne lehnú na dušu. A po, e, jeden je zo zriedkých, ktorý počituje e, že, e, ktorý má prekrásny e, ženský podoby u tých románoch. I piše o njih zo zljubov, bo veljo raz stretame u literaturi, dze, dze e, povezme še e, ženiše tam jaki šik zeška z boku, a jomu ženi u centre u i ih psihologija i ih životi interesantne. Eh, jak biste ocenili sučasni literaturni proces pri Rusnacoh? A ja dúfam, že jest u tej hvilki eh, keď slovo o, o o Vojvodini, o, Vojvodini je barc interesantnih mladih i poetoh i, i proznih pisateljoh. Насправді і то нікому не подиходзим, нікому не. Вони мають свой швед, вони ще наволують, то генерація е, з літературного гумна, ще вони наволують, але е, у стварі антологія jedna вийшла така. Урбані urbana poezija i literatura i dumam že to oni bar dobre robija i ja s velikim počitovanjem spravdi i prečitam i mame mi teraz romadu mladih Asja Papuga, e, nie znam czy činje e, e, Sabadoš, E, Živkovičova, Buteras Bučkova, e, ali spravdi z mladih, na naspravdi tvorja interesantno, interesantno literaturu e, Kad sme spominali zbirke poezije, hvarali sme, že tu jest i jedna dzecinska zbirka, Striberni motilj i drugi skaski. Jak še to slučelo? Ja davno počala zazberovati, to mi bar zdavna ideja, jedna z os, može biti z najščasnejših, že budem pri, pisati skazki a, abo bajki, jak ljudje može biti ljepše razumija, e, že budem pisati skazki za zeci. Bešedovala sam o tim, že sam virosla na takih skaskoh. Pretože každý Mikolaj mi prinošel jednu novu knjižku, kje bola zeci i každi e, tot kračun dostavala, za kračun sam dostavala za rozenice i knjiški Takže som to bar zdavno mala ideju, veď som e, hľadala u Hnaťukovi, povedzme, že ja je jedna narodna špivanka, že prišlo u mne strašenie, tak me ono strašilo. No ja veď, že, znači, že toto strašenie malo nohy, keď ono teška mohlo prísť. Veď som pri Hnaťukovi u, u narodnih pripovedkoch, povedzme, hľadala prave taki strašenia. I ktoré viazali. Ali to veď Đuravih osnoval e, i veď, ja prišla vojna, keď prišla vojna, jednostavno posle toho to mi e, bolo jedna, jedna fajta sekanja. Pretože ja ne objavljovala podčas vojni. Som marela dok še moje nje vraca domu, ja nje. I tak, i tak sam porobela. Ali već sam e, skaski to ti pozberala, co som napisala normálno, že u každej je daco zo života, zo štretku u ktorim ja rosla. I bolo mi, bolo mi bar s Milojdom, že to je jedna z uh, e, kraših knjiž ktorá vyšla na ruskim jaziku. Nie beše dujem ljemo z mistu, ali beše dujem ovščovi patrunku, uh, o ktorim še ostaral uh, e, Ljubomir Sobka prekrasne. Bar dobre to zrobil. Takže e, za knižku nedosliem, že by bolo toto okreme za deti. A pisala som písni za deti, pretože som e, dosť dlho robila u Radio Novim Sad za deci. Već to je bilo i take, že ja nje možem, njemam odvitujucu pisnju, ta već šednje šta napišeš, ta že mam hromadu i pisnji za deci, ali vem da skeje objaveni nje neporiadni som, imam i skaski novije i, i to objaveni už, a u zahradki uglavnom, kad objavim to, co še dotika za zeci, a možda buď bi mi ljubela već i teraz zakončujem ja kušit prozu i već si e, vracim še ja. To mi bilo še pitanje za, za drugi formi. Co možeme občekovati od Agneti Bučkovi? Aha, ja, ja ne znam, ušela bim, e, robila sam na, na prozi jedan čas, na pripovetkoh o, o vojni, ali e, o vojni univerzalne e, pohopjovanje vojni normalno, že sme scene do štred kuhtori, ambijent ktorý ja poznam. Trudila sam se že bi e, to sudbi ljudzov boli E, trudila som sa, že by suďby boli univerzálni a je e, celé e, pripovedky, že by boli položeni do ambijentu i do štretku, ktorý ja poznam. Bo povedzme, e, jedna sudba može byť ista i tu, i u Siriji, i u, u, u Libanu, abo bolo dze, abo bolo dze, dze vojna. I to pripovedki e, je dos... E, Але ја, ја могла е, тоти події положити до амбієнту, який я познам. Розумієш, що я не, не, не, не познам с, о, сирійський Uslovia. povedzme uslovija i take, ali, ali sudbi človeka vjerojatno že všadzi isti. I думам, думам, že думам, toto, co posvršiti skolo u živote, normalno nje nješka je už je dugši čas, sam prišla do zaključenja, že to, to, to, co najtragičnejše e, prišlo to, to, to, že, že e, vojni, im, jest potrebu za vojni od kedi, od kedi človeka. Od kedi človeka. E, sem pove, že, že to ti pripojetki mogli biti v Ukrajini. Sudba, bešedujem o sudboh Bo buli, mi, mi nie możemy o to oseknúť, boli u prvej svetovej, u druhej svetovej vojny. Vojny vše bolo, našalj vojacka šekerka, nož, strela i kopije. Vojacka šekerka, nož, strela i kopija. Хто з ким і проців кого? Ціхую злополє Ердеварка Павловець Перило Кайшеваc. Ціхую. Zmučeni od vojnoh in ješčestvoh, jaké by sebe prej gritoh pripovedali calkom in šaki pripovedki. Bo. Okrem pluha, brazdi im rezali i šekeri, noži, strili, kopiji. Na tisjači roki merali čas, a zažljem prežili. Živi švetkove vične i meršnji. človek na človeka za šekeru nožom, zo strilu, zo skopiju i posle tisjači roku oznova. I to zna Človek na človeka. Oružje iste. Mržnja. Ista jak zlopolje erdevarka, Pavlovec, periloka i Ševac. Ljemboniciho. Prehartaju čarnu žem i nje rozčituju temetovi. ljemke še rosnjivaju zo svojih peršoh virucuju človekovu mešnju. Vojacki šekerki, noži, strili, kopiji i opominaju. Seljitbi i vojni to sudba človekova. Nažalj, u šitskim tim i rusnakova. Ali je poezija to ta i literatura, ktora može voljem dakus da dakus e, doprinjes, že bi še človek zekedi rozterhoval i upoznal dajaki inšaki emociji kto ljubi. Barz mi že zakončujeme na taki optimističnej noti. Ja vam žadam šitsko najljepše i velju uspjehu u vašoj daljšoj roboti i nestrpezljivo očekujeme vašu novi i poeziji i e, pripovetki. A cekujem i ja vam i barz bim ljubela, kad bi še za stovo područja zjavelo da jake nove imeno. Zekujem i vam. котрі сте слухали нашу ніжкайшу емісію Література у Етеру, гостя котрий була руська писателька Агнета Бучкова Папаргайова. І хоч говорять, що поезія не може примінити швед, але може бути ключом до спознання власного єства, може впливати на чоловіка і оплеменити його душу.